ba, Carmen Etxalarkoa pastora da, ari baitira prestatzen. Irailaren amaseian eta amazazpian eskeniko duten pastorala izanen da, eta honen inguruko asetasun guztiak bilduko ditugu gaur. Iruñako Gerardo Mungiak du idatzi Carmen Etxalarkoa pastorala, eta beraukerran digunaz. Herri honetarat eh, etorri nintzelaik eh, egun hartan konparatuz, ba, ikusten dute, eh, bueno, pues, dantza talde bat, ari dala ensaiatzen, espreski honentako, e, sortu direla hainbat eh, esteonografia, espreski horretarako, dantzak, kantoreak, eh, bildu, bildu da e, musika talde bat, ba, badira jokuan haunitz e, gauza eta eta haunitz jende, eta beraz hori posgarria da, personalki, benetan posgarria, da. Bakarmen etxalarkoa pastoralaren inguruan mintzatzeko, proiektuan lanean dihar hainbat lagunekin mintzatuko gara gaurkoan. Baungi etorri guztiak. Banafarroan geratuko gara orain, etxalarren pastoral bat prestatzen ari baitira. Carmen etxalarkoa pastoralari dira prestatzen ari zuzen ere, eta bizetek jospe jeme jime idazlearen Carmen elaberrian oinarritutako izen bereko opera sortu bazuen, eta gaur egungo operarik ezagunetariko bat balin badugu, ba, gutxik jakingo dute agian elaberriontako protagonista Carmen etxalarkoa zela ezta. Bala, Iruñako Gerardo Mungia idazlearen ekimenez eh, etxalarren pastorala sortu dute Carmen Etxalarkoa izenekoa eta Gerardo Mungiak errandigunaz. Pastoral zalea aspaldidanik naizenez mm, bere ala etorri zitzaidan idea eta etzait bat ere kostatu benetan, eh? Mm, e, eh, berzetak eh, aski, aski errez e-, e-, egin zaizkit e, eh, ola, egitea eta gainera pastoralaren moldea oso irekia da. Naiz eta Eh, legedi zorroz bat ukan, eh, librea da moldatzeko, gan eh, nahi dut. Zentako, ba, dantza ba-, badirelakoz, antzerkia ba-, badelakoz, kantoreak ba-, badirelakoz, eta ordian e, aukera unitzen ematen dizu ba, jolasteko eta moldatzeko azken finean. Berrana dizuegu, eh, Prosper Merime idazlaren Carmen elaberrian oinarritu dela, Carmen Etxalarkoa pastoralaren idazteko, eta Gerardo Mungiak kontatu digu, Carmen eta Joseren arteko harremanaz mintzo den elaberria badela onakoa emeretzigarren mendean girotuta. Carmen e, gezurtia da, eh? e, emazte problematikoa da. berak momentu batez erraten du, Etxalarren sortu zala, eta buamek, baitu zutela eta eraman zutela e, Andaluzia alderat. Hori alde batetik. gero e, nula eh, Carmen honek nola amainatzen edo no, xarmatzen duen Jose. Baina bere interesaren gatik. Hau da, Josek atxilotzen duelarik Andaluzian atxilotu behar behar du eh, Carmen, horre liskar baten eh, erdian eh, ari baita, bai, baita, eta atxiloturik eraman delarik Carmenek sumatzen du Joseren aierua edo mintzatzeko era Euskaldun tasuna hortartean da, dagoela. Eta beraz, ja, eh, azida amainatzen eta xarmatzen Jose. Baina bere interesagatik handik eskatzen dio. E, uz nazazu ies egiten. Eta Josek e, Euskalduna denez e, jakitun izanik ba, ba, pues, e, usten, di, du ies egiten, ez? Eta hortan sortzen, azten da edo sortzen da haren arteko amodioa, ez? Amodiozko historioa. Eta handik geroztik e, Jose ikusiko dugu zel jeloskor den, eta Carmen ze nortasun handia daukan, ez? E, bera e, lan egiten du beti bere alde, e, ez zaio importatzen ez e, buameria, ez e, gizonkeriak, e, ez, e, ez zaio, bera, e, erabakitzen, beti erabakitzen du, bere interesen arabera, bere nortasunaren arabera, eta bere maitasuna arabera baitere, ez? Ba, hortakoz, baditu amoranteak, baditu oaideak, baditu zenarrak, eta josek e, jelosiz e, e, zartatzen, ba, akatzen ditu bere amorante eta bere zanarra, eta bere, e, jose, benetan e, gizon, gizonkeriaz mintzatzen baldin e, ba, Jose aipagarria litzateke, ez? Jose beti gizonkeriaz prebalitzen da. Hori da. bakantua, musika, dantza edo eta taula jokoarekin pastoral klasiko baten egitura mantenduko da, naiz eta bertako nortasuna izango duen ez da. Pantxika urruti pastoralaren zuzendaria dugu eta berauk zera kontatu digu. Eh, nik eh, lehenik berdaran uh, eh, baionan bukatu ginuela aguria uh, irailan eta agurilan lan <laughs> ukenuen dei bat, uh, be, pintsek deitu, deitu nau, uh, erraiteko bazuela pastual bat eta proposatzen zuela pastuala etxalar uh, eriari eta hor berzutela errezent bat eta oneri bentsatu zutela. Eta nik bai ezatu, uh, sikituan bai ezatu nuen, Eta honea heldu nintzelarik eh, bon, lehen, eh, lehen bilkura bat, ara. Uh, eh, etzakiten horrendik egin entzuten ez, orduan hor, gu hor arreginen uh, espikatzen zer zen eta konbentzitzeko pixka bat, hola, ari ginen. Eta azkenean erabaki zuten baietz, eta nien unintzen uh, lehen mustraka baten egitera, musikaikin, sede batekin, eta azkenean hor uh, eskerpareta hortan. Uh, eh, etzakiten eh, ikusi nuen, eh? fisik uh, pastoralen gain, baina uh, hor hasi ginen beste gauza hori gabe. Eh? espikatu ginen uh, nola ibiltzen zen, musika gorria, musika bizia zela, eta musika urdina musika mantsoakoa zela, hola sartu behar zela, makila hola txiki, eta E, eta gero soldaduek berzutela egin uh, filindaka deitzen den uh, gauza bat makilaekin, eta bar, eta bar, eta hola hasi ginen, etengabe, nahi uterren, ez ditut utzi uh, <laughs> eta hola bide gira, itzulika, itzulika, itzulika, uh, bon, iru orduz, eh? iru orduz, hori lehen aldian. Bigeren aldean berriz berdin, eta bo, jendea ikusten, ikusten nuen uh, begiak hola handituak, baina bo, eh, segitzen zuten eta respektua egin uh, eh, errana egiten, ara, eta hola segitu dugu. Eta pixkanaka, pixkanaka antolatu gira, egin ditugu beste bi edo iru bilkura hemen uh, pixka bat dena behar ikusteko eta hola. Eta antolatzeko ere, eh, eh, espikatzeko uh, nola egiten nuen bestalean, bestalean eh, antolatzeko taldeak eta lan taldeak egin eta bar. Eta gero, uh, bos garen mustraka hortan, hor, jadanik botzak entzunan ituen eta harin nintzen bilatzen kompetentziak nahi dutaren botz mailan eta bilatzen bizka bat nola, nola egon taula da gainean, honek uh, gauza uh, biziak egiten alditu, honek uh, gauza mantsoagoak edo portaera ere edo ibiteko manerak ikusiz. Ara. Eta hor, eman ditugu uh, karguak, karguak banatuak izan dira. memento hunki garri izan da. <laughs> Ba, eta gero hasi eta bon, orain dikari gira aldi batez baizik ikusi ditugu uh, jeik aldi guziak eta hor bakotsak hartuko du bere uh, kargua, bere gain, nahi uteran behar du oitura hartu, behar du jakin zer, uh, erran, zer erran behar duan, zenta behar da jakin pastoral batek ez duela usten mimatzen, ez duzu mimatzen ahal antzerri batetan bezala. Pastoral batek tauladan gainen ez du deuze bakarrik zile batzuk batzutan. Bestenaz ez da ez da dauze, ez da, ez da paindurarik, ez da fitxik. Orduan behar da, bakarrik botzarekin emozionak eta sendimenduak pasara zihola. Eta hori, uh, hori ikasten da, pixkanak uh, ikasten dute bertxetak ikasiak barin badira, gero uh, hasiko dira, pentsatzen eta uh, bere ganatzen erraiten dutena. Eta orduan hor, pasatuko da zerbait. Ara, ari gire lanean. ekoa. E, esango dugu pastoral klasiko bat ikusi al izango dugula naiz da hemengo nortasuna ez agerian geratuko den. Mm. Bai hori izanen da. Uh, klasiko izanen da zenta nik ikasi dudana pastoral mailan uh, ene ene herriko historia bat da ene xor lekuko historia bat da eta orduan nik ez dakit beste manea batez egiten uh, eh, ale ere, ene, ene, ene eskua sartuko dut, ene ikusteko manera, baina uh, izanen da kodioak errespetatzez behar den bezala, enetako importantea da. Ederra izanen da ikusiko duguna? Ah, bai, nik uste dut, uh, hor, bai, bai, mentua edera fain, hartzen ari da, bai, bai, ari gira, uste dut, uh, izanen dala edera, edera. Zenta ikus nahi handi hori, Voluntades betita dira eta zerbait eder Baitxalar herria mobilizatu da pastoral honen aurrera eramateko eta egun bat antzezle bilduko dituelarik pastoralak arlo edo atal ezberdinetan banatu dira lantaldeak sortzeko eta elkarte bat sortzeko ere. Baitxalarreko Jone Bizente adibidez eh, pastorala aurrera eramaten buru belarri ari da eta berak digu. Alde batetik izan dugu eh, dantzaren arloa, musikaren arloa, gero dago komunikabideak eta bait baita ere dauzkagu e, pixko bat jendea edo bilatzea zarduratu den lantaldea, hasiera batean, eta e, zein falta zait? Abai, ah, eta arropen jauntzien arloa. Oiek, oiek ditugu oaingo e, arloak izan dituguna, bortz, bortz arlo oiek. E, esan duzu etxalar herria, ez mobilizatu dela pastoral honen e, ba, aurrera eramateko, konta eguzu pixkat e, ba, nola hasi zen e, proiektua sartzen bai. herrian eta nola eramandu zen. Bueno, hori, a ber, asiera batian, pixko bat eh intziren bilera batzuk, edo hemen mentxen sala honetan, eta izan ziren bilera ireki batzuk, e, jendea, herriko jendea hurbiltzeko eta pixko bat hitz egiteko, bueno, badaukagu proiektu bat, hau da proiektua, e, pres gaude, honekin asitzeko, hori izan zen asierako galdera, ez, e, herria pres dago, honek suposatuko du lan haunitz, e, honek dauka aurrekontu bat e, ba, potoloa, eta ja preskinen eta bueno, erabaki zen baietz, eh aintzinera segitzeko e, ardura edo hartu genun eta ba hartu genunetik ardura lehenengo gauza izan zen biskoat harremanetan jarri bueno, ja zineten harremanetan alkateekin eta baino bueno, ja ezagutu Pantxika, ezagutu Gerardo eta hasi eh zer da hau, nola, no, nora joan behar dugu ze, eta urrengo lana, pixko bat mireiak hartu zuen lana izan zen e, jendea bilatu, zen e, Gerardok eta erratu zuen pastoral batek jendea unitz behar du e, gainean edo tablado gainean orduan, pixko bat hori izan zen eh, gure erronka edo ez, lortuko, eta beldurra aldi berian lortuko dugu gain bertze jende elkartzia, eta bueno, hasiera batean nik uste dut, hogeita marra lagunola, hasi zanen ginen hasi erabatean. Bai, eta poliki poliki joan gara, eta gaur egun bagara egun bat hartuta kontutan amaiurkoak koralak, eta hartuta denetara egun bat dagun bagara. Orduan, poliki poliki pausoz pauso joan da pixko bat dena osatzen eta lotzen. Pastorala ezagutzen zen duten? Nik eh, personalki ez, <laughs> erran barra daukat ez ez. Orduan izan zen e, eh, pasatziaten bideo bat, e, bertze pastoral batena, eta hori ikusi, eta e, bentsat, bueno, ja irudikatu, bale, hau da pastoral bat, e, bigarren irakurri obra, obra bera, e, egin behar genuena eta hortikan nik, nikula eh, ikasi nun edo bueno pixka zertzen pastora la zer nik, nik ez nekien enekien bai ikusia telebistan eta hola baino gehiago ez nekien <laughs> orduan Ezango dugu, bai dantzarloan eta bai musikan ere, e, ba sorkuntzak ere ikusiko direla, ez? Pieza batzuk sortuak izan direla pastoralaren zat, e, zeintzuk? Bai, dantzaren aldetikan sortu dire alde, lau koreografia desberdin, dira zigarregileen dantzak, e, dantzak, e, Carmenen dantza bat, erran duten alen Carmen berak egingo duena, eta gero Carmen eri eskeniko zaio nazken dantza bat. Lau dantzoek e, sortu dire, edo sortzen ari dire, e, amadeo arretxeak e, bideratuzta, eta gero hortaz gain eta desberdinagoak edo direnak guretzat agian die satanen dantzak eta hauek dire bai, bai. siberuatik etortzen zaizkigu hiru lagun eta eurek erakusten dizkiguneten dantzak eta bueno pazientzia handia dute gurekin eta <laughs> zeren ez dire batera erraxa guretzako badire e, pausa ez direnak inondik ere gu ez gaudenak oituak, Andresia eta pila ba daude, eta bufa, kosta egiten da, baina ba guzi poliki poliki, ez, egingo dugu guk ere. <laughs> eta hori, dantza aldetik eta musika aldetikan ere, badire sortu direnak e, Javier Pérez dazpeitia eta eta erregeren erregeren bideratuta sortu dire baita ere doinu batzuk bereziki pastoralerako e, iru kanta berri dire ez, bai. Eta gero dago Alberto Lasa dela e, kantu zuzendaria, e, zeren badire kantuak e, egin beharko ditugunak abesu batza moduan, eta orduan kantu zuzendaria dugu Alberto Lasa. Hala ere, etxalarreko jendeaz gain, amaiurko gaztelu abez batza den parte atzere izanen da, eta elaberriko Jose Pertsonaia bastandarra izanik ere, Miel Jose Ariztia amaiurtarrak eh, parte hartuko du Pertsonaia nagusiaren jokatzeko. Berak, kontatu digu? Eh, bueno, <laughs> kontu ezen bai hola, ez. Erranten bezala, e, eh, torri zen baina, usaira hondiz ez duten etxalarren kantatzeko, eta gu badugu ja, ogoi bat urte egara kantatzen da eta, bueno, e, pintxik Gerardok e, zautzen zagun, entzuna zagun, eta, ba, pues, hauek behartut igual, ba, ma, ba, pixka pultza mateko, ez, Ta, ba, gu bai ez, ez, eta, nahi zuen, inondik ere, bastandar bat izatea, josen lana, ez aizen ginen galditen bat eta bertziai ez, bastandarrei, eta, bueno, gure taldean eh, bertzen bati, eta ez zen inor animatzen ez, eta, jo, ba, holako proiektu izan da etxalaren, pues, joder, bat ematek ez, jo, pena du, ba, ustea ingabe, eta, eta, bueno, sola, eh, hemen dizen, bueno, pastoralak eta ikusiat dut txiberuan, eta, bueno, e, nik errandena pantxika badu, bere historia kontatzeko modue du ezberdin ez, ez duzu, e, pantalla txikian bezala zure keinuekin eta edo gestuekin adierazten ez behar duzu nola paitere badu bere, bueno, badu bere xarmantoari badu eta ba, posaiateko ez ni ez, ba, ba Hala na eduke eta. Bai, bueno, e, buru gogorra naiz, eta, bueno, saiateko naiz ez ziten ez, baina, bueno, ez pagut ditena, pues, bueno, zerbait inindu eta arrapateko dut, baina, bueno, momentuen ongi gustora nago, eta, ni hortean, zitzen, eta gero, erran dutena ez, pena da ez, inguruoketan ez dugu, ahonditzik eh, atratzen al kanporat eta bueno etxalarren eta eskualdiunten ba izatea ba ez dela gauza polita ez azkenean, pues, azkenean e, jode jendia erakartzeko eta bueno e, batez ere gero sumatzen da holako lanetan e, elkartzea handi egiten da herritarte hartuko ez oso egiten da giro oso berua goxu egiten da tartean ta bai dela estimetzen dena uniz ez ta gustura hartzen duzen gauzu ez ta ni erren pues ni erran, ba, nien ez, hola, aktor bat, ona, baino, erran, ba, salseatu ardu bizket eta sartu nintzen eta egien horrein, horrein nago, baina aski guztoran nago, eh? O, aski guztoran nago, orain. Ba, osongi. E, orain, e, zurekin adituko naiz, eh, Mireia, e, asko errepikatu izan da, e, auzolana, ez? E, izan dela, azkenean e, proiektu hau auzolan e, haundi bat, bati esker aurrera eraman dela, eta Euskara ez, azkenean e, mezu horrekin e, baizabiltzate, Euskaraz elkarlanean aritzeko edo Euskara sustatzeko edo erabilera sustatzeko balio izan duela lan honek. Bai, bueno, egia erran e, txalar e, herri Euskalduna dugu, bai, peto-petoa, Binon, e, bain uste dut, e, ustartzeko modu bat dela ere, e, bueno, bizikidetasuna ere nolabait e, berreskuratu behar da tartek horrelako proiektuekin, ez? E, biziak eramaten gaitu bakoitza bere bidera eta eta guzti hau uste dut nabaituko dela. Bai Euskara, bai bizikidetasun aldetikan, eta bueno, pues garbi dago herritan denok badugula zer, zer emateko, ez? garren mende bukaeran kokatzen da historia, horrek erran nahi du, ba, bai jantzien aldetik eta ez, e, lan handia eman behar izan duzuela. Bai, ba, e, ba bai, e, bueno, jonek aiztina aipatu duen bezala, e, eskerrik tamborrada ere mende berdinean dagola girotua, eta bueno, uste dugu alde horretatik e, zerbait lortuko dugula, e, eh, donostiko udaletxetikan ere, norbait kultur arlotikan ere lagun, bueno, laguntzeko asmotan bila. eta bueno, azkenean ere egin dugu pixko bat etxeko e, arropa zarrak bildu, eta bueno, nola bit prestatu, dugu lantalde polit bat ere, emakumeak ere hor daude jota fuego, eta, bueno, ber, ze ikusten dugun guzti honetatik. <laughs> Ba, Mireia Martinezen adierazpenekin geratzen gara, eta jakizue pasturala irailaren amaseian eta amazazpian eskeneko dutela, eta lehenago ere errepika publikoak eginen dituzte, eta laizter sare sozialen bidez edo webune batekin, basetasun geixago eskeneko dira, eta honen berri ere emango dizuegu noski. Bausa izan da entzule gaurkoak eman duen guztia, eta nire letik, ba, besterik ez, biarazte, zanen gehiago.